četvrtkom. Početkom 7. stoljeća prije Krista građani grčkog grada Megare došli su u Apolona u hramu Delfe kako bi dobili savjet o osnivanju novog grada. Proročica Pitija dala im je ovaj odgovor. Blaženi su oni koji će živjeti u tom svetom gradu na Tračkom rtu uz uska usta ponta, gdje dva šteneta skaču u uzburkano more i gdje jeleni i ribe pasu na istom pašnjaku. Teško da je tada na svijetu postojao pašnjak na kojemu pasu jeleni i ribe, ali pitine riječi uvijek su bile zagonetne, njih je tek trebalo odgonetnuti. Kada su građani Megare dobili tumačenje pitijenih riječi, vidjeli su da postoji zaljev zvan Keras. Ta riječ znači rog ili rogatu životinju. Kroz to mjesto protječu dvije rijeke, Kidaros i Barbizos, a imena tih rijeka asociraju na Štenad. Na tom mjestu postojala je sjajna prirodna luka koja se zvala Zlatni rog. Uz to što je rijeka bila sjajno pristanište za brodove, obilovala je ribom i tako su kolonisti iz Megare dobili mjesto za novi grad. Osnovali su ga 668., 659. ili 657. godine prije Krista. I osnovali su ga na strateški važnom mjestu. Nitko nije mogao uploviti ili isploviti iz ponta, kako su stari Grci nazivali Crno more, bez odobrenja tog grada – i tako su Megarani utemeljili jedan od najvažnijih gradova u povijesti. Ime te grčke kolonije bilo je Bizanti. Na mjestu tog grada kasnije će rimski car Konstantin utemeljiti Konstantinopolis ili Carigrad. Bizanti je jedan od niza gradova koji su utemeljili grčki kolonisti na obalama Sredozemlja i Crnog mora. Tisuće grčkih kolonista krenule su iz svojih gradova na more kako bi u novim zemljama osnovali gradove bio je to jedan od najvećih pothvata u europskoj povijesti. Nakon što su došli u zemlje koje su odabrali za svoj novi dom, Grci su morali podignuti gradove. Takav način života nije bio poznat svim narodima među kojima su se nastanili Grci. Herodot u svojoj povijesti opisuje kako su živjeli narodi nastanjeni oko Crnog mora. Crno more nastavaju najsirovija plemena na cijelom svijetu, ako izuzemo skite. Ne možemo spomenuti nijedno pleme s ove strane Crnog mora zbog njegove domišljatosti. Niti nam je poznato da se ovdje rodio i koji učen čovjek. Skitsko je pleme iznašlo jednu, ali od svih najveću i najdomišljatiju stvar među ljudskim dostignućima, bar koliko je meni znano, a što se tiče ostaloga, uopće ne zaslužuju naše divljenje. Ali tu su najveću stvar izmislili tako da nitko tko među njih dođe ne može pobjeći, niti ih može pronaći, ako oni ne žele da budu otkriveni. Oni naime nisu podigli ni gradove ni utvrde, nego svoje kuće nose sa sobom – i svi su strijelci na konjima, pa ne žive od ratarstva, već od stočarstva, a kuće su im na zapregama. Pa kako onda ne bi bili nepobjedivi i izbliza nedostupni? Za razliku od Herodotovih skita, Grci, kada bi došli u novu zemlju, podizali bi novi grad. Grcima je teško bilo zamisliti da žive negdje gdje ne bi bilo grada, njihovog polisa. Atenski vojskovođa Nikija, vođa pohoda na Siciliju u Peloponeskom ratu, rekao je svojim vojnicima nakon jedne neuspjele bitke zbog koje su morali bježati unutrašnjo Sicilije. Mislite na to da gdje god se nastanili možete biti polis. Naravno, prvi gradovi u novoj zemlji bili su daleko od sjaja gradova u staroj domovini govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. E, prva naselja koliko nam je poznato iz arheologije, Grci u novoj zemlji vole osnovati na otočiću koji je dovoljno mali da se može braniti cijeli, koji je dovoljno blizu obale da nije nikakav problem stalno komunicirati, ali je opet od obale odvojen jednim komadom mora pa da bude izoliran od moguće opasnosti. Takav idealan otočić je otočić Berezan blizu ušća Buga na sjeveru Crnog mora i koliko nam je danas poznato, vjerojatno najranija grčka kolonija na tim obalama je upravo nastala na tom otočiću. E, druga mogućnost je kolonija Orgame, koja je moguće najstarije grčko naselje na, na Crnim moru, ali nju još treba istražiti, ona još nije dovoljno istražena da budemo 100% sigurni. Takav je situacija sa Pitekusom, otočićem u Napoljskom zaljevu, vrlo blizu obali, ali dovoljno malim da se cijeli može braniti. Na kraju kreva Sirakuza je počela tako da je naseljen otočić Ortigija, pa se tek onda prešlo na kopno. Marsej je nastao tako da je prvo naseljen otočić eh, If, pa se onda tek prešlo na kopno. A i Feničani su tako osnivali svoje gradove. Tako su se osjećali najsigurniji. To nam pokazuje da nisu imali povjerenja ni u koga, a ponajmanje u susjede svoje i u stanovništvo koje je zatečeno na tom kraju. Međutim, već nakon jedne generacije, najviše dvije, ali već nakon jedne generacije oni prelaze sa otočića na kopno i osnivaju pravu koloniju na kopnu. Prava kolonija podrazumijeva planirani grad u kojem je točno određena površina gradske zemlje za nečiju kuću, znači površina kuće s okućnicom, i podrazumijeva gradsku horu, a hora je teritorij grada, obradivo zemljište toga grada oko njega, u kojem se točno određuje površina koju svatko dobiva. Da bi netko mogao dobiti točno određenu površinu zemlje za kuću i e, zemlje u hori za obradu, onda se to treba pravilno zacrtati. Grci koji su odlazili u kolonije nosili su sa sobom svetinje svog rodnog grada. Prije svega nošena je vatra s gradskog ognjišta u Pritaneju. Tijekom puta ta se vatra održavala na brodovima. Nošeni su i identično oblikovani kumiri kako bi se zadržala kakva takva veza s matičnim gradom. Fokiđani su tako nosili kip Efeške Artemide. Svećenici su pratili koloniste u novu zemlju. U novoosnovanom gradu slavile su se svetkovine matičnog grada postojala je volja u novoosnovanom gradu da se sačuva sjećanje na stari grad i da se bude u nekoj vrsti tajanstvene veze s njim. Te veze nisu značile da će novoosnovani grad bilo kako pomagati svoju metropolu ili joj davati popust u trgovini. Što se pak tiče načina na koji je izgrađivan grad, tu su se veze raskidale. Za razliku od metropola, kolonije su izgrađivane iz početka. One su mogle biti svrsishodno projektirane. Dok su gradovi u Grčkoj često bili proizvod slučajnosti ili nužde, novi se grad mogao racionalno projektirati. Grci su prvo crtali parcele i u gradu i na hori i onda dodjeljivali ždrijebom svakom stanovniku njemu određenu površinu. Zbog toga nam se često događa da su gradovi u kolonijama od početka praktički planirani kao pravilni gradovi sa pravilnim ulicama, sa pravilnim gradskim četvrtima i da su orijentirani u istim pravcima kao i međe na gradskoj hori. I zbog toga dobar dio tih gradova ostavlja dojam urbanizacije već od samog početka. No, baš na, otoku Berezanu i na preko puta e, Olbi, koja je postala jedan od najvažnijih gradova na Crnom moru, vidimo da su prve kuće improvizirane munica. To su kuće koje su dopolo ukopane u zemlju, a ono nadgrađe i krov su načinjeni od čerpića drveta i krov je od slame. To su prve kuće, vrlo često su ovalnog tlocrta, Jednostavno zato jer je puno lakše napraviti od šiblja i čerpića ovalnu kuću nego praviti pravi kut. Pravi kut je stvar koja zahtjeva puno truda. I te prve kuće su vrlo skromne, vrlo jednostavne, e, vidi se da su građene brzo. E, po tim kućama se ne može vidjeti je li netko bogat ili siromašan, i zato se događa na, na Berezanu, zato se događa u Olbiji da imamo te vrlo skromne kuće i u njima vrlo finu, prefinu keramiku. Opet teško je vjerovati da kad su se krcali na brodove i išli u nove zemlje da su sa sobom nosili svoje najfinije servise i svu kućnu keramiku kud bi to stalo. Za pretpostaviti je da je ta vrlo fina roba dolazila za njima vrlo brzo nakon što su ustanovili naselje. Svaki grčki grad koji je držao do sebe i nazivao se gradom morao je imati zajedničke zgrade i prostore na kojima se mogao odvijati politički život. Grad je morao imati svoje strogo ograničeno područje, političko ustrojstvo koje su priznavali ostali grčki gradovi i morao je imati neki mitski početak svoje povijesti. Grad koji to nije imao zasluživao je prezir Grka. Putopisac Pauzanija u svom odiču po Heladi opisuje jedan grad u grčkoj pokrajini Fokidi, koji nije zadovoljavao sve te zahtjeve. Na 20 stadija od Heroneje nalazi se grad Panopejaca, ako se mogu nazvati građanima ljudi koji nemaju upravnih prostorija, ni vježbaonice, ni kazališta, ni javnog trga, ni vodovoda za česmu i koji žive tamo na ivici jedne jaruge u kolibama napola ukopanima u zemlju, kao što su kolibe gorštaka. Ipak im je područje ograničeno u odnosu na područje njihovih susjeda, i oni šalju izaslanike u Saveznu skupštinu Fokide. Najzad, oni pričaju da ime njihovog grada potiče od imena oca Epeja, graditelja Trojanskog konja. Svaki je grad trebao imati svetište ili svetišta za javne kultove utvrde za obranu od napada. Morao imati jedan veliki trg ili agoru, koji je služio kao tržnica, ali i kao mjesto na kojemu su se okupljali stanovnici grada i na kojemu se vodio politički život. Grad je morao imati uređen izbor vode i fontane, te zgrade u kojima se sudilo i iz kojih se vodio politički život grada. Grti su podizali svoje kolonije u zemljama koji su već naseljavali drugi narodi. Ponekad ti narodi nisu bili najsretniji s novim susjedima. Takvo napeto susjedstvo značilo je i da novi grad mora, prije zajedničkih zgrada i hramova, podići kakve takve bedeme. Herodot u svojoj povijesti opisuje jedan od naroda na obalama Crnog mora, koji su nakon kolonizacije postali susjedi grčkih gradova. Tauri imaju ovakve običaje. Brodolomce i sve uhvaćene Grke koje more izbacilo na obalu žrtvuju djevici na ovakav način – Najprije ih posvete, a zatim ih udaraju toljagom po glavi. Jedni kažu da im tijelo bacaju dolje ni strminu, jer je svetište podignuto na strmoj stijeni, a da glavu nabijaju na kolac. A drugi se s njima slažu u vezi s glavom, ali što se tiče tijela tvrde da ga ne bacaju ni strminu, već ga pokapaju pod zemlju. S neprijateljima koje svladaju postupaju ovako. Svatko od njih odsjeće po jednu glavu i odnosi je kući a zatim je nabode na dugačku drvenu motku i postavlja je iznad kuće, visoko iznad krova, a ponajviše iznad dimnjaka. Govore da su to stražari cijele kuće koji svi visine nadgledaju. Žive od pljačke i rata. S takvim susjedima grad je morao imati dobre bedeme. Ta prva naselja su i manje površine i nisu precizno planirana Međutim, već u kasnoj arhajici to postaju precizno planirana naselja, a u vrijeme najvećeg uspona tih gradova, a to je četvrto stoljeće i treće stoljeće, znači rano helenističko vrijeme, dobar dio tih gradova dobiva potpuno novi helenistički rastr, kao da su odlučili srušiti sve ono što je bilo staro i sazidati novo, ugledno i plemenito. U petom i četvrtom stoljeću već se jako dobro vide razlike, tko je trulo bogat, tko je bogat, tko je srednja klasa, tko je siromašan. Vidi se po tome u kojem dijelu gradova su te kuće smještene, na kojim mjestima i kako su građene. Ima od prekrasnih mramornih palača imamo pa do potleušica, sve unutar grada. Gradovi imaju bedeme, svi i to zbog skita bezbrojni natpisi na Crnom moru nam govore o neprekidnoj skitskoj opasnosti. Na poluotoku Krimu su tu još tauri koji su bili beskrajno divlji od skita ako je to moguće. I oni svi imaju debele bedeme za obranu i kako se gradovi šire, tako se grade novi bedemi. Isto je tako slučaj da takav grad, naročito kad počinje njegov ekonomski uspon, a on počinje sa vrlo razvijenom zanatskom proizvodnjom, poput magneta privlači sve okolne stanovnike blizu njega. Na području grada Olbije ustanovljeno je stotinjak skitskih naselja koja su bila trajna naselja skitskog stanovništva koja su gravitirala Olbiji. Olbija je bila veliki grad koja je imala vanjsko-trgovinske veze sa maticom Grčkom vrlo razvijene i ona je mogla sve ono što su skiti proizvodili proslijediti prema matici. To je riječ o koži, kožama i krznima koje su stizala negdje iz onog zaleđa koje je Herodotu posveta tajanstveno, ali su dolazile u te crnomorske gradove i odlazile prema E, prema Grčkoj, naročito koža koja je već i po Libije je spominje kao jedan od važnih proizvoda koji su dobivali sa Crnog mora. Drvo iz pošumljene stepe je stizalo drvo kojim je bilo neophodno, ogromne količine žita koje su uzgajali skiti i prodavali ga Grcima. Preko kolonija u Grčku su dolazile prijeko potrebne robe. Strateški materijali poput drveta za brodove, lana za jedra i konoplje za brodsku užad. Naravno, uz to u Grčku je iz kolonija dolazila prijeko potrebna hrana. Grčka se zbog povećanja stanovništva i propadanja obradivih površina više nije mogla sama prehranjivati – Nasušno potrebno žito stizalo je iz kolonija u Grčku. Uz žito u Grčku je iz kolonija stizala i riba, koja je u nedostatku mesa osiguravala bjelančevine. Posebno je bila čuvena riba iz Bizantija. Bila je toliko čuvena da se nosila na dar kao suvenir iz tog grada. Specijalitet iz Bizantija bila je palamida. Cijela jata tih riba prolazila bi ispod grada. Dok bi jata palamida stigla iz Crnog mora do Bospora, ribe bi bile već velike i debele i tada bi bile idealne za lov i preradu. Gastronomski pisac Arhestrat u sačuvanim fragmentima njegovog dijela spominje Bizanti šest puta. Jedan od arhestratovih recepata o pripremanju velike ribe usnječe, koji je vjerojatno podrijetlom iz Bizantija, donosi profesorica Marina Milićević-Bradač u svojoj knjizi Garcina Crnomoru. Kaže Arhistrat da treba ispeći veliku usnjaču u Halkedonu kraj mora, a da ćeš dobre i velike naći u Bizantiju i da im je tijelo nalik na okrugli štit. Treba je cijelu pokriti sirom i uljem i objesiti u vruću peć i dobro ispeći. Tada je treba posuti solju izmješanom s kuminom i žutosivim uljem. Bizant je bio i na glasu po velikom broju stanovnika i po velikom broju pomoraca i trgovaca koji su prolazili kroz taj grad. Tako veliki broj namirnika i tadašnjih poslovnih ljudi utjecao je i na ugostiteljsku ponudu grada. Profesorica Milićević-Bradač piše Budući da su kroz Bizantiji prolazili mnogi putnici i trgovci, luka u gradu je bila puna gostionica i svratišta. Bilo ih je toliko da je nastala priča da ljudi u Bizantiju provode gotovo sve svoje vrijeme u gostionicama, pijući i zabavljajući se, toliko da im kuće gotovo i ne trebaju – pa ih iznajmljuju putnicima i namjernicima. I to zajedno sa svojim ženama i djecom. Pisac Atenej citirao je komediografa Menandra, koji je rekao da Bizantiji opija sve trgovce i da su ondje pili cijelu noć, i to vrlo jako vino. A kad se ujutro probudio, imao je četiri glave na sebi. Uz žito, ribu, drvo, lan, konoplju iz kolonje su stizali i prijeko potrebni metali. Stizalo je zlato u velikim količinama za koje su svi znali da skiti posjeduju gomile zlata, nitko ne imaju predođbu odakle to zlato uopće stiže, jer na obalama Crnog mora zlata nema. Nema ni drugih metala. I današnja nova istraživanja nam pokazuju da su skiti daleko u stepi, oko 500, 300 do 500 km daleko od obale, daleko od grčkih očiju, imali utvrde upravo impresivnih dimenzija. Jedna utvrda ima 6000 hektara površine. Naj, najbolje istražena i najpoznatija e, od tih e, utvrda Kamensko ima 3000 hektara površine. Ustanovljeno je da je riječ uglavnom o metalurškim centrima gdje su skiti prerađivali željeznu rudu koja je dolazila iz onih velikih rudišta kao što je Kurski bazen i tako dalje e, i da su danas nam je jasno sa novim istraživanjima da su skiti u stepi prerađivali željezo i da su željezo kao sirovinu u velikim količinama e, davali, prodavali Grcima, a Grci su onda to prosljeđivali prema matici i prema gradovima u matici koji su je kupovali. Prije 70 ili 80 godina o željezu ne bismo mogli tako razgovarati, e, ali zadnjih 20 godina se u Rusiji strašno puno istražuje, naročito Kamensko, Belsko, te divovske skitske utvrde i danas nam je jasno da su počivale i na željezu između ostalog. Grčki gradovi ovisili su i od trgovine, a od svih roba koji su proizvodili i nudili na tržištu sredozemlja najbolju je prođu imalo vino. Jako puno se izvozilo, naročito je Atena koja je vrlo brzo ostala bez obradivih površina za žitarice, uzgajala maslinike i vinograde i jako puno izvozila upravo maslinovo ulje, e, na njemu zarađujući toliko da može uvoziti hranu prvenstveno žitarice. E, atičko maslinovo ulje je bilo silno cijenjeno, međutim atensko vino nije bilo cijenjeno uopće, izgleda je bilo loše vino i da nije bilo naročito kvalitete, nije se izvozilo jer za njim nije bila neka potražnja, popili bi ga uglavnom sami Atenjani po niskoj cijeni. Bilo je među jeftinijim vinima i prodavalo se u većim količinama i nije bilo interesantno. Međutim, drugi grčki gradovi proslavljeni po vinu, kao što je Tas, kao što je Menda, Torona, Hios, pa onda Herakleja Ponska, Hersonez, oni su prodavali vino u ogromnim količinama, njihovi divovski vinogradi i ogromne površine koje su imali pod vinogradima, to je bila roba za izvoz. Nisu je sami pili, sve je odlazilo u izvoz i to su bile vrlo skupe robe. Najskuplja vina najviše su kupovali ne Grci, nego barbari, susjedi tih Grka, Skiti, Tračani, Dačani. Oni su kupovali ta vina po vrlo skupoj cijeni i kako nam svjedoče arheološki nalazi, za razliku od Grka koji je vino pio uvijek miješano s vodom, barbari su ga pili čisto, nisu ga miješali s vodom. Kako su Grci kolonizirali nove zemlje? Prvo su se morali raspitati o mjestu na kojemu će osnovati novi grad – Najbolje mjesto za dobivanje informacije bilo je svetište boga Apolona u Delfima. Prema legendi, Zeus je s dva kraja zemlje, s istoka i sa zapada, poslao dva orla kako bi se susrela u središtu zemlje. Orlovi su se susreli u mjestu Delfi i mjesto njihovog susreta obilježeno je kamenom, kojeg su Grci zvali Omfalos ili pupak svijeta. U tom središtu svijeta proročište je imala boginja zemlje Geja, a proročište je čuvao njezin sin Zmija Piton – kada je grčki bog Apolon ubio Pitona, na mjestu gejnog proročišta sagradio je svoj hram, a u hramu je prorokovala Pitija. E, Delfi su bili glavno sjedište e, čitavog grčkog svijeta kad je riječ o kolonizacijskim pokretima. Svi su gradovi išli u Delfe po savjete. Grad koji je želio osnovati koloniju, išao je u Delfe po savjet kamo da pošalje naseljenike i Delfi su im davali informacije točno kamo, kako, na koji način, koliko ljudi. U Delfima su znali e, koji su dijelovi još slobodni za kolonizaciju. Gradovi koji su imali neke svoje unutrašnje probleme išli su u Delfe po savjet kako da riješe te probleme i najčešći savjet Delfa je bio naređenje nekom gradu da osnuje koloniju. I tako je Megaranima savjetovano da osnuju koloniju, pa su oni poslušali Delfe i osnovali Bizanti. E, tako da naređenje proročišta je jedno od vrlo čestih razloga koji su u izvorima navode za osnivanje neke kolonije. Herodot, otac povijesti, u svojoj povijesti piše kako su Terani osnovali svoju koloniju. Green, sin Esanije, koji je bio potomak onoga Tere i u to je vrijeme vladao otokom Tere, došao je u Delfe, donoseći sa sobom iz grada Hekatombu. U njegovoj su pratnji bili i drugi građani. I dok ju je Green, vladar Terana, pitao za druge stvari, Pitija mu je proricala da treba osnovati grad u Libiji – ono je na to odgovorio riječima. Ja sam, o gospode, već star i teško se krećem. Zapovjedi da to radi netko od ovih mladih. Dok je to govorio, pokazivao je na bata. Tada se ništa više nije dogodilo, a kasnije, kad su se vratili, nisu više mislili na proročanstvo, jer nisu ni znali gdje je zemlja Libija, niti su se usuđivali kretati u osnivanje naselja u nepoznato. Ali terani nisu nastavili živjeti u miru božanstvo je prema Herodotu našlo načina da ih podsjeti na pitino proročanstvo. Nakon tog, sedam godina na Teri nije padala kiša i zato im se vrijeme sve drveće na otoku, osim jednoga, posušilo. Kad su Terani pitali za razlog, proročište, Pitija ih je ponovno podsjećala na osnivanje naselja u Libiji. Kako stanovnici Tere i dalje nisu znali gdje je Libija, poslali su na Kretu izaslanstvo kako bi se ono raspitalo gdje je ta zemlja. Na Kreti su našli na nekog korobija, lovca na grimizne puževe, koji im je rekao da ga je jednom nevrijeme bacilo na otok Plateju ispred Libijske obale. Terani su platili korobiju da ih odvede na taj otok. Kada su stigli na plateju, terani su obskrbili korobija s hranom i ostavili ga na otoku dok se oni ne vrate na teru i ne izvijeste sugrađane o mjestu za koloniju. Kad su Terani ostavili Korobija na otoku i došli na Teru, jave da su zauzeli jedan otok na obali Libije. Terani odluče da od dva brata, gdje ih bude bilo, kockom odluče koga će poslati iz svih sedam mjesta na otoku, a da im bat bude vođa i kralj. Poslali su i dvije ratne lađe s 50 vesala na plateju. Za dobar dio izvora koje imamo o kolonizaciji, o počecima to su takozvana retrogradna proročanstva. Na njih se ne možemo oslanjati kao na primarni izvor. E, zbog toga što su mnogi od tih opisa odlaska u koloniju nastali 200-300 godina nakon što je ta kolonija osnovana. E, kad su i sami stanovnici tih kolonija već zaboravili prvobitne razloge pa su onda smišljali etiološke priče da sami sebi objasne zašto su tamo išli. E, međutim, ono malo izvornih podataka koje imamo, a jedan od rijetkih nam je, na primjer, veliki pjesnik Arhilog, čija su nam se dijela sačuvala, koji je bio svjedok kolonizacije Tasa, E, nam pokazuju kako je taj proces išao. E, zavisi koliko je brodova išlo i zavisi broj stanovnika od prigode do prigode, od grada do grada. Herodot nam opisuje situaciju u Fokeji koje su zaprijetili Perzijanci gdje su Fokejci na svoje pentekontore jednostavno nakrcali sve što su imali žene i djecu i svo stanovništvo bježeći pred Perzijancima, prema tome oni su išli on mas, to je zapravo bilo preseljenje čitavog grada. E, isti je slučaj ili sličan, vrlo bio sa Tejom, gdje su Tejani bježali pred Perzijancima i pobjegli masovno, što više ljudi da se pokrca u kompletnu tejsku flotu, što su brodova imali, toliko je otišlo u kolonije. neki kolonisti nisu baš uspjeli izabrati najbolje mjesto za podizanje grada. Građani Megare, koji su osnovali Bizanti, osnovali su i Halkedon. Oko grada bila su plodna polja. U neposrednoj blizini grada bio je otok Halkitis, na kojemu su bili rudnici bakra i poludrago kamena. Poludragulj Kalcedon dobio je ime po toj koloniji. Ali osnivači grada nisu u povijesti zapamćeni kao najmudriji ljudi. Herodot piše što je za njih rekao jedan perzijski vojni zapovjednik. Taj je Megabaz ostavio besmrtan spomen na sebe među Helespončanima kad je dao ovakvu izjavu. Bio je naime u Bizantiju i saznao je da su Halkedonjani osnovali svoje mjesto 17 godina prije Bizantijaca. A kad je to saznao, rekao je da su Halkedonjani u tom času bili slijepi ne bi, da nisu bili slijepi, odabrali ružnije mjesto za osnivanje nasobine, umjesto ljepšeg koji im je stajalo na raspolaganju. Halkedon je osnovan preko puta Bizantija, na azijskoj strani Bospora. Takvo loše planiranje priskrbilo je utemeljiteljima Halkedona još niz ne baš laskavih primjedbi na njihov vid i pamet. S druge strane imamo primjere kad je u koloniju polazio jedan ili dva broda, strogo kontrolirano. To su oni prognanici. Imamo pripovijest o Demaratu koji bježi iz Korinta e, pred Kipselidima, bježi sa dva broda i vodi sa sobom majstore, obrtnike, umjetnike, pisare, cijelu svoju obitelj, sve koje je stigao i naseljava se u Tarkviniji u među etrušćanima u Italiji. Prema tome, po, po demaratu vidimo da je čitav jedan e, raspon e, zanata pobjegao s njim iz Korinta. E, nemamo konkretan podatak da je netko točno određivao tko, kako i kojeg profila mora ići. Ali zato imamo podatke iz Mileta, da su iz Mileta u kolonije u šestom stoljeću nakon unutrašnjih građanskih nemira odlazili mahom obrtnici, ljudi koji su živjeli od rada svojih ruku. Oni koji se su izgubili mogućnost pristojne egzistencije u gradu kojim je zavladala jedna aristokrat, aristokratska oligarhija. E, bili su majstori svih profila koji su otišli u kolonije najviše na Crno more. Imamo slučaj iz Herakleje u koje su već bile došlo do ruba nemira građanskih upravo između aristokracije i bogatih zemljoposjednika i onih koji nisu imali svoje zemlje, a to su obrtnici majstori, ali su imali znanje i zanat. I veliki dio tih ljudi koji su bili generator nemira u gradu, a koji nisu mogli sami sebe prehraniti, poslan je preko mora u kolonije u Hersones. Nisu bili svi sretni što odlaze iz svog grada. Kolonizacija je i proizašla iz nužde. U 8. stoljeću prije Krista grčki se svijet našao na prekretnici. Broj stanovnika je rastao, a hrana je bilo sve manje. Grčka nije mogla prehraniti toliko stanovnika. Šume, plodno tlo i pašnjaci polako su nestajali i ustupali su mjesto kamenu i niskom raslinju. Stenohorija ili nestašica zemlje primorala je Grke da krenu u kolonizaciju. Drugi su morali napustiti svoj grad jer su bili poraženi u političkim borbama u svom gradu. Arheologija nam pokazuje da svi ti gradovi uglavnom već u prvoj generaciji imaju vlastitu e, zanatsku proizvodnju što znači da su s njima morali biti e, majstori, keramičari, graditelji. E, počesto nalazimo pokazatelje da je bilo umjetnika, koroplasta, kipara, kovači su uvijek prisutni kao i ljevači bronce. A kad uzmemo primjer, uzmemo pitekuse na Eh, u Napoljskom zaljevu koja je čitava bazirana na preradi eh, željezne sirovine u gotove proizvode od željeza, onda vidimo da je tamo mahom iselilo stanovništvo koje se bavilo preradom željeza. E, tako da majstori svih vrsta su morali biti već u prvom valu. Ako ne u prvom, onda u drugom. Nama je arhiloh svjedok da je od, na Tasu je osnivao njegov otac. On je bio e, ktist u e, Tasu, ali je ženu i maloga sina, Arhilog je tada bio dijete, ostavio kod kuće na paru. Međutim, već čim je naseobina ustemeljena i čim je ona dobro egzistirala, on je poslao po svoju obitelj i oni su došli na tas. A Arhilog nam je svjedok i toga da je bilo kolonista koji nisu dobrovoljno pošli u koloniju, koje je silom trebalo natjerati da idu u kolonije. I dobar dio kolonista je morao poći i bilo im je naređeno marš iz grada i idi tamo i od sada si građanin tog i tog grada. Nisu svi bili sretni daleko od toga. Arhilog je mrzio se iz dubine duše, nije mogao dočekati da postane punoljetan, da se prijavi u vojsku i da nestane sa, sa tasa. E, koliko mu je bio odvratan i kao grad i kao mjesto gdje je bio prisiljen živjeti, koji nije bio njegov vlastiti izbor. Nije samo nedostatak maslinovog ulja podsjećao Grke da su došli u nove čudne krajeve. Oni su uvijek bili ponosni na svoju domovinu. Herodot je u svojoj povijesti napisao da je Grčka zadobila najljepši spoj godišnjih doba. Ali sada su se kolonisti suočili s novim krajevima i novim ljudima. I dok su otoci Jadranskog mora podsjećali Grke na otoke Egejskog i Jonskog mora, zemlje današnjeg juga Italije i juga Francuske, a posebno zemlje oko Crnog mora, bili su nešto sasvim novo za Grke. Tamo su živjeli narodi koji su se posve razlikovali od Grka. I Herodot, najobavješteniji od grčkih pisaca, u svojoj povijesti donosi čudne opise tih naroda. O brojnosti skita naroda koji je živo oko Crnog mora Herodot piše. Nisam mogao saznati koliko točno ima skita, nego sam slušao različite priče o njihovom broju. No ovoliko sam vidio svojim očima. Između rijeke Boristena i Hipanisa postoji kraj koji se zove Egzampeji. U tom je kraju smješten mjedeni kotao. Onaj tko nije vidio taj kotao, ovako ću ga opisati. Sadržava šest stotina amfora, a debljina strana tog kotla iznosi šest palaca. Tamošnji stanovnici pričaju da je napravljen od šiljaka strelica. Naime, kad je njihov kralj po imenu Arianta želio saznati koliko ima skita, naložio je da svaki skit donese jedan šiljak strelice – ako ga tko ne bi donio, bio bi osuđen na smrt. I tako su donijeli golemu količinu šiljaka, pa je on odlučio da s pomoću njih ostavi spomen na sebe i svoje dijelo. Od njih je napravio taj mjedeni kotao. Uz brojnost stanovnika tih zemalja, Herodota i ostale antičke pisce zaprepašćivala je i veličina tih zemalja i običaj stanovnika. S druge strane, Grci se vjerojatno jesu silno čudili zemljama u koje su došli. To nam nije izravno zapisano, ali neizravno znamo da je to čuđenje moralo biti veliko. Znamo na kraju krajeva po Herodotu koji je cijelu jednu knjigu svoje povijesti posvetio upravo tim čudima koja su Grci doznavali od svojih susjeda Skita, a oni su im pripovjedali onim čudima u dalekim nevidljivim zemljama. Herodot sa velikim udivljenjem pripovijeda o toj golemoj zemlji koja 40 dana puta idete ravno, ravno, ravno i on sam ne zna gdje joj je kraj, ali pretpostavlja da mora biti na jednoj mitskoj rijeci ili nekom mitskom jezeru jer takva zemlja jednostavno negdje mora imati kraj koji je njemu nedokučiv. I po njemu vidimo da su oni bili zabezeknuti tom zemljom, ali se nisu odvaživali ići daleko. Dolazak na novo područje ponekad je značio i sukob s domorodcima. Nisu svi bili oduševljeni sa svojim novim susjedima. A neki od tih domorodaca bili su i tekako ratoborni i vješti u ratu. Herodot ovako opisuje skite i njihove ratne običaje. A što se tiče rata, ovakvi su im običaji. Kad skit ubije svojeg prvog neprijatelja, napije se njegove krvi. Glave svih koje usmrti u bitki odnosi kralju, samo ako mu odnese glavu, može sudjelovati u plijenu što su ga osvojili. Glavu odere ovako. Pošto kožu uokrug opsjeće oko ušiju, uhvati je i skine s glave, a zatim je ostruže goveđim rebrom, pa je gnječi rukama i kad omekša, upotrebljava je kao maramu koju veže za uzde konja. Mnogi od njih od oderanih koža prave odjeću koju oblače, a šiju je poput kožuha – Ljudska je koža bila čvrsta i sjajna, svojom bjelinom gotovo najsjajnija od svih koža. Mnogi, napokon, pošto oderu čitava čovjeka i razapnu kožu na drvenu dasku, nose je uokolo na konju. Mi jako puno znamo o okolnostima zbog kojih su naseljenici odlazili iz matičnih gradova. Zato što su nam veliki i slavni pisci ostavili opise tih okolnosti. E, među kolonistima koji su se došli u Novi Grad nije bilo velikih pisaca ni velikih povjesničara. To su bili neki lokalni logografi, ako je nešto bilo zapisano, ta se djela nisu ni prepisivala, niti sačuvala. E, rijetki su slučajevi da je u koloniji otišao veliki pjesnik poput Arhiloha, čija su nam djela sačuvana zbog njegove veličine. Zbog toga su se prepisivala i zato nam je to sačuvano ili pjesnik poput Anakreonta pa da su njegova čuvena dijela prepisivana i nama sačuvana i znamo što se zbivalo. Tako da izvještaje o tome šta se događalo kad su kolonisti došli imamo u biti vrlo malo, oni su silno rijetki. Znamo od Tukidida, ako mu je vjerovati, da je vrlo često bila riječ prvo iskrcavanje iz brodova je u biti bila <clears throat> vojna, akcija. Oni su morali mačevima i kopljima i oružjem u jednom danu zauzeti svoj teritorij. To ako je vjerovati Tukididu kad on opisuje. Naravno, postoje situacije za koje po svoj prilici su išli miroljubivo u dogovoru sa lokalnim Stanovništva. O sukobu između kolonista i domorodaca govori i ova Herodotova priča. Atenjani, koji su krenuli iz Atenskog Pritaneja i koji su mislili za sebe da su najčisti jonjani, nisu poveli žene u novu naseobinu, nego su uzeli karanke, čije su roditelje poubijali – Zbog tog ubojstva obje su žene stvorile običaj i prisegle među sobom i to predale kao zavjet svojim kćerima da nikada ne objeduju zajedno s muževima niti da svoje muževe zovu po imenu. A to sve zbog toga što su im poubijali očeve, muževe i djecu i poslije svega toga opet ih uzeli za žene ali Grci su se prije odlaska na područje koje su namjeravali kolonizirati nastojali informirati o području na koje idu i o raspoloženju tog stanovništva. Zato su se savjetovali u Delfima, proročištu i obavještajnom središtu Stare Grčke. Ali čak ni to informiranje nije moglo spriječiti sukobe kolonista i domorodaca. Nijedna kolonija nije otišla na slijepo kad su slali koloniste u novu zemlju, znali su točno kamo ih šalju. Zbog toga jer na zapadnom sredozemlju već stotinja godina prije velike kolonizacije imamo tragove pojedinačne prisutnosti Grčka, Grka i raznih prospektora koji su obilazili te krajeve. Na obalama Crnoga mora imamo dokaze da su maloazijski Grci, prvenstveno iz Smirne Efeza, E, plovili uz te obale prije osnivanja prvih kolonija već oko 700. godine. Svi pomorci su išli na povratku iz kuće u Delfe da se zahvale Apolonu i ti pomorci su svoje podatke ostavljali u Delfima. Delfi su postajali informativni centar Svaki je Grk prije ili poslije otišao u Delfe i onda kad su trebale doći informacije o novim zemljama, one su se nalazile u Delfima i dijelile su se kolonistima. Postoje mnoge situacije u kojima je lokalno stanovništvo jedva dočekalo da se pojavi jedan takav grčki grad, jer su oni preko njega dobivali luksuznu robu za svoju elitu, a Grci su od njih vjerojatno od samog početka već mogli dobivati i prehrambene proizvode i sirovine. Tako da je lako moguće da je korist bila obostrana i da su u većini slučajeva živjeli mirno, barem od početka. Poslije se to, znamo točno iz izvora, moglo pretvoriti u ratove, tako znamo kako su e, grčki gradovi na Crnom moru bili u vrlo zategnutim odnosima sa skitima ili sa dačanima i tračanima. E, ponekad je to bila e, obrana golog života oružjem od okolnih skita, ali to su bili samo pojedini periodi dugotrajne povijesti tih gradova u nekim periodima su živjeli u izvanredno srdačnim dobrosusjedskim odnosima, oni su prodavali skitima vino, skiti su njima donosili zlato, svi sretni i zadovoljni. To je jako pojednostavljeno, skiti su njima donosili mnogo više od zlata. E, tako da se to dosta teško reći generalno što se zbivalo. Poznate su nam situacije iz vremena Filipa II. Makedonskog i Aleksandra Makedonskog kad su imali mirne odnose sa skitima koji su tu već bili naseljeni odavna, ali su se onda pojavile skupine skita iz stepe koje nikad nisu živjeli blizu Grka i koji nisu imali pojma ni o kakvim ugovorima između Grka i skita i koji su jednostavno poharačili i spalili zemlju sve do preko Dunava. Pa se onda domaći skiti moraju Filipu ispričavati da to nisu oni, nego da su to neki divljaci koji su došli iz stepe i koje nitko ne može kontrolirati. Tako da je i toga bilo. U 8. stoljeću stara Grčka jedva da je mogla prehraniti svoje stanovnike a njihov broj je rastao. Izlaz je bio u izlasku na more i u kolonizaciji obala Sredozemnog i Crnog mora. I tako je došlo do jednog od najvećih i najznačajnijih pothvata u povijesti Europe. Grčka kolonizacija promijenit će obale Sredozemnog mora, govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Velika kolonizacija počinje u 8. stoljeću. 8. stoljeće je jedno od ključnih perioda u povijesti sredozemlja i svih naših zemalja. U 8. stoljeću se sav svijet u kojem se oni živio promijenio stuboko. E, mogli bismo reći da je tijekom jedne jedine generacije, jednog jedinog ljudskog života se moglo svjedočiti radikalnim promjenama od onih kneževskih i kraljevskih sistema ili tih takozvanih chiefdom societies kakve znamo, pa do uređene gradske skupštine na putu prema onome što smo navikli zvati demokracija. E, napravljen je golemi put prema racionalnoj spoznaji o ovome svijetu. U tim istim vremenima Grci se šire po Sredozemlju i Crnom moru. E, njihov trag u Južnoj Italiji, na Siciliji je bio neizbrisiv i temelji onoga što će kasnije biti Rim počivaju na grčkoj kulturi i civilizaciji. Grci su donijeli visoku tehnologiju, prenijeli je truščanima, ovi su je prenijeli rimljanima, i taj kolonizacijski napor nije propao, on je ostavio e, neizbrisiv trag da pače, on je bio jedna od onih prekretnica za koju možemo reći da je povijest mogla krenuti ovim ili onim pravcem. Poštovani slušatelji, bila je to povijest četvrtkom, emisija obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrušić, tekst čitao Tomislav Baran. Emisiju snimio Eno Altić, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.